Ba ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala ziko dugorain, eta gaur, laro gita amargarren, amarkadako talde bat izango dugu izbide. Lauei taldeak berriki onenak izeneko bildum baitu plazaratu. Mikel Azpirozek errandigunaz? Mila eta batean, e, pixkanaka itzali gintzen taldea, eta bat nimartzen horrega junitzen bizitzera, beste bat ez dakit nora, eta hola e, ba, ba, e, aurrikusi gabe utzi gendun ja, bueno, ba, esperia beko horrela gertatzen dira, eta e, nik banuen buruan aspalditik e, ondo best of moduko bat, edo hori, ba, onenak moduko bat egitea, Zergatik, ba, e, orduan, laro gaita marretan argitaratu genitxun disko haiek, e, haietatik, irutatik, bi behintzat, e, deskatalogatuta daude, eta ez dira jatendetan eta bilatzen. Alabada, gaur Mikel Azpiroz laubei taldeko kantari eta musikariarekin izandako solasaldiaren pasarte zumaitzuntzungo ditugu, eta ikusten duzu, eh, gaur lau taldearen inguruan interesatuko garela. Baungetorri guztiak. Mikel Azpiroz, la sortzaile eta kide bat izandakoa da. Orain dela gutxi honenak izeneko bilduma plazaratu du taldeak ez da Epsial Aroita Margarren amarkadako ibilbide horri ba, omenaldi txiki bat egiteko edo ez da ginnik ziklo bat izteko nahian. Berekin mintzatu ginen da, Donostian kontzertu bakarra eskaini baitzuten eta guk ba, diskako kantuak entzuteko naitik tiraka ba, Mikel Azpiroz deitu dugu eta hemen txedugu present kaixo egunon. Ha, ba, kaixo egunon bai zer moduz pasa zen Donostiko kontzertura? Ba, ederki, eh, egitasmo guzti hau konzertu horren egin ez da. E, hau da, onenak diskoaren argitaratzea, eta gero, <clears throat> ba, taldeak azkeneko aldiz e, eh, 2000 batean jo Alkarrekin, eta orduz geroztik alkarrekin joa begen eta donostian, ba, otxailean egin beste kontzertu bat. E, eh, ja, mhm. masai urte beran dugu. Onenak disko hau ba, ospatuz edo orkestuz. izango dugu lau taldeak ibilbidean hiru disko, ez, atera zituela. 2000 bat urtean, zi zenuten taldean jotzeari, hainbeste urteko isilunean ondotik, orain ziklo bat itxi beharra eta e, bi kantu berri ere sortu dituzue. Kontaiguzu bizan nola sortu zen e, ba, berriz ere tabla gainera igotzeko grin hori eta diskan onenak bilduma argitaratzeko nahi hori. eta batean, e, pixkanaka itzali gintzen taldea eta bat ni Barcelona jo bizitzera, beste bat ez dakit nora eta olaxe, e, ba, e, aurrikusi gabe utzi gendun. Ja, bueno, esperia beko horrela gertatzen dira, eta e, nik banuen buruan aspalditik e, ondo best of moduko bat, edo hori, ba, onenak moduko bat egitea, zergatik, ba, e, eh, orduan, laro gaita marretan argitaratu genitxun disko haiek, e, haietatik, irutatik, bi behintzat, e, deskatalogatu daude, eta ez dira, jaten datan eta bilatzen, ez da interneten ere, gara jartan, laro gaita internet horreindik egin, hasi erantzegoen eta interneteko edukiak ez genituen zaintzen, ez genituen abestik igotzen edo e, plataforma digitaletan jartzen edo ez da ezer. Eta orduan, eh, baina beste alde batetik eh, gure abestiak irratian entzuten dira, hau Euskadi irratian eta, bueno, ba, nengo irratietan eta eta pena ematen zigun, ba, egin gendune abestik katalogo hori ba, galduta gelditzea eta horregatik e, ba, iniziatiba hura sortu zen eh, onenak disko ateratzea, grabatu genetxun disko hietatik onenak hartu eta, eta disko borobil bat egitiko. Balaubei, taldearen eh, inguruan interesatuz, agian laroita margarren amarkadara atzera egingo dugu, garaiura gogora ekarriz, mhm. agian gaur egungo gaztek eh, ez zuten ezagutu garaiura, mhm. zuen nahiko berritzaileak zineten ez, estilo aldetik eta garaian ez baitzen entzuten alako talderik asko? Bai, berritzaileak baino nik duke bitxiak eh, euskal musikan. Gara hartan folka eta trikipopa, eta beste batetik soinu gogorragoak ziren jendeak gehien entzuten zituena. Eta e, gu, marziano xamarra ginen, e, ba, blusa eta funkaren inguruan e, ba, musika beginez. Zenorako harrera izan zenuten publikoaren aldetik, zenako kontzertuak izaten zen ituzten? E, bueno, e, oso ondo pasatzen gendun, jendeak erosno pasatzen zula, e, gu, ikustea gu zen jendea normalean, e, edo, edo, edo, edo guztuko gintuen jendea, normalean nahiko melomano izaten zen. E, dendatara, diska, dendatara juten zana diskoak erostea eta eta musikari buruz e, e, investigatzen ko e, lana hartzen zuen jende izatzen zen. Mm. Eta e, bai, oso kontzertu beharrak eman ditu, egitako asko iparralden, noita. Eta kritikaren aldetik, kritikaren aldetik ere oso ondo, eh, ez dakit, baina eh, ditut gogoratzen, baina e, nik uste dut e, eman geniola euskal musika eszenari aberastasun puntxu hori, ez da, e, kolore, kolore, bueno, kolore bat, esan dizuten bat pop eta soinu gogorretik kanpo gelitzen ginelako. Laukote bat, ez? Osatzen zen duten e, taldea, zurekin batera Alberto Bos, Juan Raitxaburua eta Txenan Kalbo ari baitziren. Alaxe da, bai, e, lau ginen, lau hoiek alkarrekin lau behi sortu horretik Blues Stop izena zuen talde batean aritxu ginen hemen Donostian. Bluesa jotzen den duen eta Donostiko klub askotan jotzen den duen, ba, etxekalten, altxerrin, orduan bazan amarazarrean amara lagatera izena zuen e, Blues Taberna bat, eta hori da zan gure e, temploa, beti bluesa jartzen zuen eta, eta han askotan jo duen. Eta e, Blues Stopetik sortu genduen duen e, lau behi. Nik banuen gogoa e, blusa blusaren mugak pixka zabaltzeko, naiz eta blusean oinarrituta jotzen duen beti, lau behien ere, baino gehiago rokalderago jotzekoa, eta baita ere euskera zabestekoa, e, doinu horiek. Eta horregatik e, sortu genuen blues stop ondoren lau behien. zaila izaten zen orduan e, diska baten plazaratzea, eh, orduko disketxeak baziren eh, izeta, oiuka disketxea ere bazen, eh? Bai, etzion, e, ba, hori, esan dut bezala hau erritxiki da, eta etzion horremestuko aukerarik ere, ba, orduan zertzu den esan ozenki, izeta, oiuka, gor, eta, ez da, bueno, beste egon gozien, baina nahiko gutxi guk zer du, ba, hartu eta laro gaita hortan maketa ora geok ordaindu eta grabatu, eta maketa hori, nugu gara, eh, uste, eh, elkarrera eta izetara naman Eta izetan, jamalarre arreburuk entzun, eta berak entzun e, eh, aurneko diska grabatzeko proposamena. Mhm. Bai, erreza, ez erreza izango, <laughs> baino, gaina, garaioetan ez zion gaur bezala, gaur egun bezala, autozko, autoko izpenik egiterik, eta orduan ba, estudiotara jun behar razon grabatzera, estudiak oso galestiak ziren, eta orduan dizkaitxe baten e, e, laguntzarik gabe, etzen erreza. Mhm. Aldiz taldea ezagutzera emateko plaza zen duten e, lekurik egokiena edo ahozaokoa edo irrati emandegien bidez gehien balortzen lortzen zen duten oi hartzun hori? Denetik, kontzertuetara etortzen zen jendeak, gero ahozaoarekin e, zabaltzen zuen gure, gure izena, beste aldetik ba ordun ere bazuden e, eh, Euskadi Gaztea eta Euskadi Irratia eta zuen irratia iparralen, goratzen dut eh, disko katera eta nola joaten ginen e, eh, jamakin ba, promozioa doitea. <laughs> eta denetik, nik uste denetik egin beharra daola ba, medioak, baina batez ere kontzertuak eman eta mm. eta aldan jendea gehienaren aurrean jo. orotariko gaiak hartzen zen dituzte edo ekartzen zen dituzten kantuetara. Bai, ez genien e, eh, letrai horren besteko ematen. Piskat, eh, nik fribolidadearekin jolazten nuen. Eh. orduan gustuko genetxun talde asko bezala, ba, Rolling Stonesak, e, taldeak ere dutzat hartuta. Piskat, fribolidadearekin eta alde batea baita ba, gazte ginen eta harintasun batekin ere, harintasun naita, eh? naita jolazte gondun, harintasun batekin. Batez ere bizi ginen hain giro kargatuan eh, politikoki eta eh, eskape bat behar gendun, baina normalidade batera, oda, guk, bai, bizi, hemen bizi gira, baina badugu eskubidea ere, ba, ba, eh, harintasun bat sentitzeko larun bat gauean ez da. orain honenak eh, bilduma plazaratu duzue, ema eh, musik zure zigiluarekin ez da, e, eh, zenako hautaketa egin duzue, amalau pieza orotara, bi kantu berri tarteko, kronologikoki, sartu dituzue kantuak, zuek hautaturiko piezak? Alaxe da, nik, nik asmoa nun disko hau izatea bilduma bat izanez, izatea e, nola propio bat disko hau aziratik bukaerara oso gustura entzuteko moduko diskoa izatea, ezta, e, e, gainberari gabe. Eta eta ordun e, e, bueno, orden bat egin gendun kronologikoki hartuta, lehenengo maketa hartatik bi abesti sartuta, gero aurreneko diskatik, bigarren diskatik eta hirugarren diskatik. Hortaz gain, esan dizudan bezala, bi abesti berri grabatu ditugu aurreko urtean eta abesti horiek lehenengoak diskoa iriki eta e, bigarrenak diskoa bukatu egiten dute. Hortara, bueno, ba, irutzen zegun, onenak honek bazuela izaera propio bat. Eta etzala bakar bakarrek konpilazio soil bat. Mhm. Horrela, horrela egin gendun, eta beste, eta beste guztiak kronologikoki sartu nahi izan genetxun, ba, taldearen e, bilakaera ba, ikusteko. izan dugu gaurkoan eh, protagonista honenak izeneko bilduma plazaratu baitute, eta orain dela gutxi ez da, eh, orain dela astezon baitzu donostin kontzertu bakarra eskaini baitzen duten. Eh, zarete penarekin gelditu, hemen geldituko da zuen abentura, zagit, pozik egin zuenarekin eta beste proiektutara begira, edo baliteke beste behin ere elkartzea. E, aurrikusita ez dugu berriz ere elkartzea, baina ezin liteke bain ere ez ez esan. E, hau egiteko, hain dara hile egin gendun konzertu egiteko asmorik ere ez gendun, eta, eta gero, abida, ba, amase urte ondoren, <laughs> egin in, in, in gendun. E, ez dakit zesan, e, ura egin gendun, eta orain aukerare, aukera politiba sortuko balitz, ez nuke esango juntatuko ezkinekenik, ezkinekenik, baino orain goz, e, hola utziko dugu. Mm. Bai, Inguruan zabiltzate lauak? Zu donosten bai, bai. Eh, beste zurekideak eh, kideak bai. ere? Bai. Alberto eta Txenan donosten bizira eta Joanra e, tolosan bizira. Mhm. bai. Eta esan diguzuna, zurein, e, ba, proiektu berriekin eskutartean zu? Bai, ni beti nabila, azkenek urtetan nire proiektu izan den Elkano Browning taldearen gauzak prestatzen eta orain indala gutxe atera dudan pianoarekin bakarka zuri izeneko dizka bat atera dut eta horiek ba, hori ere konzertok e, eh, mugitzen eta eta gero bestelako jendearekin ere kolaboratzen ba aurreko urtean ba Fermin Muguruzakin ibili nintzen, Javier Muguruzakin ere biltzen naiz E, bueno, jende desberdinarekin, mhm. bai, konzertuak eman eta eta diskoak produzitzen ere bai, e, produzien ditu diskoak bai. Eta mm duzu denbora? Bueno, fiskanak adene, guretako pues pasioa da musika eta eta ateratzen dugu denbora bai. <laughs> ba, plazer bat izan da zurekin egotea. Zagin, e, eh, noiz duzu urrengo itzordua? E, eh, noiz ikusi izango zaitugu goltza gainean? Ba, oain bertan inguru honetan ez dauket e, eh, ez zer gogoratzen. Oain bila, bier noa ba, baino. <laughs> hemen, hemen inguru noain ezauket, kanpoan bakarrik. Bai, donostiako jasaldian jo behar hori bai. bai, bai. Jasaldia Jazaldia e, eh, uztail aldean, ez? Bai, bai, bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, gitarriolea ere bazara? Bai, baina hori gitarra lau behien jotzen dut. Hortik aparte nik eh, pianoa eta organoa jotzen dut batez ere. Ba, donostiko jazaldian, eh? zuri izeneko lana beraz eh, aurkeztuko duzu eta ba, hortan utziko dugu gaurko sola saldia. Ezakitzuk e, eh, ze kanturekin buratuko zenuken gaur? Ba, nik uste dut bukatzea politxe izan litzekela, hogei urte kantarekin, hogei urte da aurreko urtean, noen dela urte bete grabatu gandun bi kantu berritako bat, aurra ziren positiboan entzun dugu, eta orain hogei urte, eta hogei urte honek pixkat deskribatzen du, ba, deskribatzen ditugu orduko garaiak, eta gaur egundik begiratuta, mm nostalgia puntu batekin. Eta, bueno, usatzen zait, bai. Taldean, eh, idatzi duzu, eh? nik idatzi nuen, bai, eta gero taldearen, taldearekin montatu. Ba, Mikel, placer bat izan da, asko. Ba, zuei ba hontan buratuko dugu ere gure gaurko saioa, neraletik besterik ez entzule bihar arte esango dizuet eta bien bitartean ongi izan. Aio.